Sozialistek presentatu duten lege proiektua irriskutsua dela. Errepikatu dauku beste behin Euskal Konfederazioko bozera mailea den Sebastian Kastetek. Bereziki, frantsesaren erabilpena inposatzen baitu toki eta xerbitzu publikuetan hizkuntza gutituak baztertuz. Baina eskuinaren jokamoldea moldea estela hobea erakutsi du astearteko senadoko debateak. Azkenian, hizkuntza gutituen gaia alderdien arteko jostagailua bilakatuz, Euskal Konfederazioko Sebastian Kasteten iduriko eta berriz ikusi dugu Eh, parlamentariak uh, eh, lujalde izkuntzak erabiltzen ituztera bere, bere interes politikoetan, eh? eta bo, ez da aldia, eh? aldi honetan uh, eskuna izan da, uh, ez da atea itxidiona, baina beste okazio batzuetan, uh, izan da, edo, sozialistak izan dira. Beraz, bon, uh, zirkoa gako nertean uh, berriz errepikatu da, uh, izkuntz, gure izkuntzak erabiliak izan dira, eta bon, beti gauza berada, bai senatuan, bai asamlaran, beraz, Alde horretatik, bai, dira, zeden eh, bon, guk eh, nahi dugu eh, parlamentarik guziak beren erantzuk izunak arditzaten, elkarrekin lan egin ezaten, uh, ateratzeko at gure izkuntzak berduten lege, lege kuadro eraginkorra eta hausak Anartian eta kuadro juridiko egoki hori finkatu ondoren, hizkuntza politiken ardura, lur esku utzi behar dela dio Eskal Konfederazioak, Ipar eskualegiaren kasuan, joan den larumateko deia da manifestaldian, bos mila jendek aldarrik duten eskualegi elkargoa instituzioaren esku. Autonomia ere ere bere aldetik, salatu du senatuak zerri askara bota duela eskualdeetako hizkuntzen Europa jaraudia. Eta tokiko instituzio askar batek hizkuntza politika bat bere eskuetan kudeatu behar duela.